pasado está normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Una más me encantas más que desayuno en la cama. Tu cara de santa cualquier loco sana. Te fuiste a dormir sin pijama, me tienes meditando y no eres Dalai Lama. Sabes bien cómo convertirme al y llegamos en convertible. Si quieres mi cumbia, solo dime. Nada más si de la planta en este ritmo. Uzi, marcando la diferencia. El Sara Algo nos debemos. Vámonos pa' casi resolver. Vámonos pa' si resolvemos. Me encanta más que el chocolate. Es pasado, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta, como el Todas las manos arriba. Todas las manos arriba. Haciendo palmas. Tengo ganas. No te pegas, te levantas. De the ande on Ok, flow, bro. Uruguay marcando la diferencia. Y Sara mismo. la planta vomitando Yo la vi por ahí, boom boom. Mueve tu cuerpo aquí, boom boom. Estoy rompiendo el par y bájame el pitch. Bájame el pitch, bájame el pitch. Me encanta más que el chocolate. Has pasado, todo está normal. Pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encanta marcando la diferencia, el Sara Music.

después de hacerlo, mami. Pregunta a la niña, me que haya en línea, Dari. ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en O te y te levanta. Ok, Elvisha, Chris, marcando la diferencia. El Sara Music. 18K, ay yo no creo. El Reja, ay yo no creo. LP, e Ay yo no creo que cambies. Tú eres fina y él es calle. Se puso color rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú sí. Na, na, na, na. Ella quiere salir con sus panas. Llegar borracho en la mañana. Y que no falten mis mensajes. Y que no falte marihuana. Y no enrolla sola. Siempre sola llama y pa' que le pongas rola Que viene de varios días, mejor dicho varios meses De llorar por estupideces, ay madura La reconciliación está dura Yo creo difícil que encuentre la cura Y sin duda, primero vuelve pero tu aventuras Ella conmigo está Te Dime qué carajo tú estás reclamando disco reclamándome. Me la dieron a fulana besándome. Mami, deja la bulla, cada cual con la suya. Se cansó de ser sana. Llega borrachita a la mañana. No le importa si nadie la ama. Hay mucho tiburón, pero en ese mar ella no nada. Ella no quiere un Case, Alicia, Chris, marcando la diferencia. Y Sara Music. Todas las manos arriba, todas las manos arriba, haciendo palmas. Tú eres fina y él es calle. Se puso color rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú sí. Na, na, na, na. Ella quiere salir con sus panas. Llegar borracha en la mañana. Y que no falten mis mensajes, y que no falte marihuana. Y lo enrola sola, siempre sola. Llama al DJ pa' que le ponga esa rola que viene de varios días, mejor dicho, varios meses. Te llorar por estupideces. Ay, no dura. La reconciliación está dura. Yo creo difícil que encuentre la cura. Y sin duda, primero vuelve, pero tu aventuras. Ok, Elvira, Chris, marcando la diferencia. El Sara Musis. Casi siempre quiero quedarme contigo para siempre, pero es que siempre hay un culo nuevo y yo. ¿Qué quieres que te diga que soy yo? El que por hijo de puta te gustó. Oh, no es verdad, nos conocimos quemando marihuana y ahora te parte atrás, ¿verdad? Tú creías que yo te iba a llevar al altar, ¿verdad? Después de ese día vos te estás arriba, como la estatua de la libertad. Siempre en el fin la cama, ahora quiere meterte los cines. Te gustaba la comida tira, ahora quiere ver el mocasines. Mari quiere volver a sacar la misma que hace semana. marcando la diferencia. Todas las manos arriba, todas las manos arriba, haciendo palmas. Nos conocimos quemando. marcando la diferencia. El Sara Music. Si te supieras cuántas veces he soñado que regrese, seguro estuvieras aquí no verte me enloquece y aceptar que otro te no estaba en mi libreto, baby. A veces tomo para olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. El corazón lo tengo hecho en jaque mate. No, a veces tomo para olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. Estoy pidiéndole que no salga a buscarte, no. que maté. A veces tomo pa' olvidarte, porque sinceramente de recordarte. Si tú no estás, la soledad ganó el combate. Estoy pidiéndole que no salga a buscarte quieres te bajo la luna en Google Me tomé en la mañana el café de tus ojos El corazón me lastima lo llevo cojo Y me pongo los ojos rojos con una cuestión que rollo Saber si es de verdad que no te ama Ver cuántos te amo se han dicho desde otra cama Mi cama suena y suena y otro corazón en llama Otra manzana que se daña Si supieras cuántas veces he soñado que regreses Seguro estuvieras aquí que no verte me enloquece y aceptar que otro te no estaba en mi librito, baby. A veces tomo por olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. El corazón no tengo hecho en jaque no. A veces tomo para olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana el combate. Estoy pidiéndole que no salga a buscarte. out the